Adana'nın beri yanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Sevgili dostlar Tuna'nın bir yanında Muammer Ketencoğlu ben yine. Bugün e, duygu dolu, duygu yoğunluklu bir program e, yaşayacağız. Hem ben yaşayacağım e, hem de olabildiğince bu e, içli müzisyeni Vasilis Saleyası klarnetin dünyaca sevilmeye başlayan belki biraz geç tanınan ama e, gitgide yıldızı parlayan efsanevi ustası e, roman müzisyen, Yunanistanlı roman müzisyen Vasilis Selyasın e, içli şarkılarını paylaşmaya çalışacağım program boyunca. Evet e, geçtiğimiz cumartesi e, İş Bankası'nın konser salonunda yaptığı konser bahanesiyle <clears throat> ilk kez Türkiye'ye geldi ve Türk dinleyicisiyle buluştu. Onun e, Türkiye'de yarattığı etkinin tarihi aslında yeni değil. Ben 1990'lardan itibaren e, onun ismini özellikle roman müzisyenlerden e, çoktan duymaya başlamıştım. E, özellikle klarnet ve keman çalan müzisyenleri tabii çok doğrudan etkileyen bir müzisyendi duygu olarak. E, son 3-4 senede e, yaptığı e, ardı adına 3 albüm e, her biri e, birbirinden fazla etki uyandırdı. E, ile beraber yaptığı Orama albümüyle birlikte dünyaya da tanınmaya başladı ve daha sonra yaptığı iki albüm de bu tanınmayı pekiştirdi. Daha önce yıllarca popüler müzik icra eden şarkıcılarla çalıştı. En başta roman şarkıcılar olmak üzere işte Psarandis Salias, ee, kendi kardeşi. Ee, aynı zamanda Pizza Papadopoulou tamamen piyasa müziği söyleyen bir e, şarkıcı. Ee, efendim tabii ki Eleni Vitali en önemli roman şarkıcılardan birisi Yunanistan'ın yetiştirdiği. daha sonra da Yorgos Dalaras ve Haris Alexiou gibi şarkıcılara eşlik etti. Aslında bu konuya değineceğim yani son derece geniş bir e, çalma kapasitesi, e, çalma, paylaşma ve duygu kapasitesi olan bir müzisyen. E, biraz sonra kendi sesinden duyacağız. Panayırlardaki e, düğün müziklerinden bu en e, hassas, seçkin, e, özgün melodilere kadar son derece geniş bir e, repertuar söz konusu. Son derece geniş bir yelpazede e, oluşturduğu repertuar söz konusu. Evet çok konuşmayayım. Vasili Salayas'ın çalacak çok, e, çalınacak çok müziği var. Ben ilk e, onunla ilk karşılaşmamı yani albüm anlamında e, Vasili Salayas'ın sesini ilk kez e, adını bilmeden duyduğum albümden e, Taşyıllar adında bir filmin soundtrackinden bir şarkı çalarak başlamak istiyorum programa. <clears throat> bu şarkı, e, bu film e, Bulgaris adında bir yönetmenin çektiği e, iç savaş sonrasında Yunan solunun yaşadığı yıkımlar e, ve junta yılları üzerine kurulmuş gerçekten e, dokunaklı e, iki kez televizyonu dinledim ikisinde de kendi e, kendime hakim olam olamadım ve ağladım bunu e, buradan sizlerle paylaşmamda hiçbir sakınca yok bu e, duygulu filmin yine son derece duygulu, son derece e, iç parçalayıcı e, temasını sizlerle önce paylaşmak istiyorum. Petrina Kronya yani Taş Yıllar ve Vasilis Salayas. Evet sevgili dostlar. Vasili Salyas'ın klarnetini paylaşıyorum sizlerle yani e, bu programda. Ve ilk dinlettiğim parça Taşyıllar filminin soundtrackinden ki filmin müziğini Stamatis Panodakis yapmıştı. Ee, yaklaşık 10 sene önce. 10-12 sene önce yapılmış bir filmdi bu. Evet cumartesi günü e, Salyas'ın konser olduğunu söylemiştim geçtiğimiz cumartesi. E, kendisiyle ee, öğlen civarı e, kaldığı otelde buluştuk. Ee, yanımda kim vardı? Bize kay kayıtta yardımcı olan sevgili Çiğdem vardı Açık Dergi'den. Ee, ardından çeviride yardımı e, dokunacak olan sevgili Stelio Berber vardı. Ve birkaç gazeteci arkadaş da e, aynı şekilde masanın çevresini toplanmıştık. Ve kendiliğinden e, bir e, röportaj e, yapmaya çalıştık. E, duygumuzu paylaşmaya çalıştık. E, Tabi radyodaki sıcaklığı doğrusu yakalayamadık orada. Otel ortamında çeşitli gürültüler duyuldu. Otelin dip gürültüsünde ister istemez kayıt cihazı kaydetti. Fakat Vasilis Salihas'ın naifliğini, sıcaklığını, alçak gönüllülüğünü fazlasıyla algılayabileceğimiz bir röportaj çıktı ortaya. E, iki bölüm halinde bu röportajı paylaşacağım. Önce biraz dinleyeceğiz. Daha sonra yine araya gireceğim ve e, bir parça e, duyuracağım e, Vasily Salyas'ın klarnetinden. Ardından bir bölüm daha dinleyeceğiz ve e, sonuna kadar da programın Salyas'ın şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz. Şimdi e, bu röportajı e, 31 Mart Cumartesi günü yaptığım röportajı sizlerle paylaşmaya başlıyorum. Öncelikle efsanevi kranetçi büyük usta sevgili Salihas'a hoş geldin demek istiyorum. Αρχικά θέλω να καλωσορίσω τον, ε, ε, τον αμύθιτο κλαρινίστα Βασίλη Σαλέα ε, στην πόλη. Καλωσορίζω τον Βασίλη στην çok, στην çok. πόλη. Anlatamayacağım kadar mutluyuz onu burada gördüğümüz için. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και εγώ πάρα πολύ χαρούμενος. Πέρα. χαρούμενος και ειλικρινά ιδιαίτερα δηλαδή είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ben de aynı Που şekilde γνωρίζω çok, τέτοιους ανθρώπους πάρα πολύ καλούς. çok mutluyum burada olmaktan ve sizin gibi güzel insanlar tanımaktan. Şimdi önce rahat rahat geniş geniş biraz biyografi anlatsın bize. Ne bileyim yani kendi doğallığıyla bu müzik hayatı nasıl başladı, kendi bildiği gibi, istediği gibi bize hayat hikayesini bir anlatıversin kendi sesinden. Biliyoruz ama yani kendi sesinden duyalım. Ε, ρωτάει ο Μωμέρ ε, αν θα μπορούσε να μα πει λίγα πράγματα για το πώ ξεκίνησε τη μουσική, πού γεννήθηκε, έτσι λίγα πράγματα, ένα σύντομο βιογραφικό από σένα. Ναι, γεννήθηκα στο Μεσολόγγι ε, και ενού χρονού, στι φασιέ που λέμε στο χωριό μου, με πήγαν οι γονεί μου στην Αθήνα. Mesolongi'de doğdum ve bir yaşında ailem beni Atina'ya götürdü. Εκεί όπου ο πατέρας μου, ο θείος μου, όλοι τραγουδάνε και παίζουν κλαίνα και ζουρνάδες και τα ούλια. Όλοι οι skenis παίζουν, <laughs> είναι μουσική. Ee, ε, doğduğum yerde aynı zamanda bütün ailem müzisyen. Και Hepsi σήμερα, davul, zurna, klarnet çalıyor. με τον αδερφό μου, τον Σαράντι εδώ, ο οποίος είναι τραγουδιστής και θα πει και τραγούδια στη συναυλία σήμερα. Και θα σας πω μετά. Bugün kardeşlerimden biri Sarandis yanımda ve akşamki konserde e, bize birkaç parça okuyacak. Ε, φαντάζομαι και στην κοιλιά της μάνας μου με νανούριζε με κλαρίνα, αφού ήταν όλη η οικογένεια μουσική annemin karnında bile klarnet duyduğumu hisseder gibiyim diyor. Çünkü bütün ailem müzisyen olduğundan böyle hissediyorum. Ναι, και γι' αυτό αγάπησα πάρα πολύ αυτό το όργανο. Είναι ένα, νομίζω κατά τη γνώμη μου, ένα δύσκολο όργανο, αλλά εξαρτάται πώς το εκφράζει ο καθένας, ουδής τέλειος, ουδής τέλειος, ούτε εγώ προσπαθώ ακόμη και μαθαίνω ακόμη. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή που περνάει, θα μαθαίνουμε μια ζωή. Όμως το αγαπώ είναι ένα κλαρίνο είναι η ζωή μου. Klarnet tek kelimeyle benim hayatım ve herkes gibi ben de klarneti mümkün olduğu kadar çalmaya çalışıyorum, yorumlamaya çalışıyorum. Kim Aynı, oldu ki ilk ustası, kim yetiştirdi? Evet. Ποιος ήταν ο πρώτος δάσκαλος ε, στο Ε, κλαρίνο? Ήταν ο μπαμπάς μου. Babam. Hmm. İlk hocam babamdı. Yes. E, Μετά onun μόνος μου, μόνο yani πέντε kayıtları var μαθήματα, mı? μόνο Yaptın πέντε kayıt μαθήματα mı? και μ' άφησε μόνο μου. 5 <laughs> ders yaptıktan sonra beni yalnız bıraktı. Sonra kendi kendime geliştirdim. Babası kayıt yapmış mı zamanında? Ο πατέρα σου έχει κάνει ηχογράφηση. Έχει κάνει πάρα πολλέ ηχογραφήσει. Απλά δεν υπάρχει στη ζωή σήμερα. Çok kaydı var fakat e, şu anda yaşamıyor. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο, το λέω για δεύτερη φορά, ότι βρίσκομαι στην Τουρκία γιατί ακούω πάρα πολλά χρόνια τραγούδια και μουσικές και μου αρέσουν και οι τραγουδιστές και η μουσική που έχετε στην Τουρκία. Πάρα πολύ. Είμαι ερωτευμένο με την τουρκική μουσική και έχω κάνει πάρα πολλέ συνεντεύξει στην Ελλάδα. Χιλιάδε μπορώ να πω και έχω αναφέρει τουρκικά ονόματα που μου αρέσουν, όπω ήταν ο Αίμνησο Ζακί Μωρέ, όπω είναι ο Μπουλέτερ Σου, όπω είναι ο Ιμπραήμ. Ο Ιμπράχ γνωριστήκαμε στην Ελλάδα. Επίση έχω πολύ φίλο μου και έρχεται συχνά και με βλέπει είναι ο Μουσταφά, ο παλιό. Ο, ο δηλαδή. Μπράβο. Türk müziğine tek kelimeyle aşığım. Burada olmaktan da çok mutluyum. E, aynı zamanda uzun senelerdir ben de Türk müzisyenleri e, Yunanistan'da da olsa e, dinliyorum. Bunlardan bazıları e, Zeki Müren, e, Bülent Ersoy, e, bazılarıyla Yunanistan'da tanıştım. Δε όταν έκοσα την πρώτη φορά ε, το μπουλέτε σου μου άρεσε τόσο πολύ που πήρα το κλαρίνο και την κασέτα του και άνοιξα το αυτοκίνητό μου και πήγα στη θάλασσα μόνος μου 4 η ώρα τη νύχτα και έπαιζα μαζί του. Bülent Ersoy'u ilk dinlediğim e, gün e, o kadar etkilendim ki e, kasetini Πολλά alıp χρόνια e, όμως, ε. çok seneler önce oluyor bu. Kasetini alıp e, arabama binip sahile gittim. Kaseti dinledim ve onunla beraber Και çalmaya έβρεχε. başladım. Και έβρεχε και πάρα Yağmurlu πολύ. bir günde. Türkiye'den klarnetçileri izledim mi? Biliyor musun klarnetçileri? E, biraz önce söyledi ben benden kaçtı herhalde. E, Mustafa Kandıralı ile tanışıyor. Hı hı. Το Kandıralı ναι, γνωρίζεστε. ναι, ναι, έρχεται συχνά στην Ελλάδα Sık sık Yunanistan'a geliyor. και βρισκόμαστε, είμαστε φίλοι. Sık sık görüşüyoruz Mustafa Bey'le. Hı hı. Peki e, şunu biliyorum yani çok çeşitli müzik stillerinde kayıtlar yaptı. Yani bu biraz albümlerden bahsedelim. Yani profesyonel müzik yapma işi burada yazdığına göre, biyografide yazdığına göre 14 yaşında Kolombiya için bir plak yapmış. Yani nasıl albümler yaptı, kimlerle albümler yaptı onları bir kendi sesinden duyalım. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγο για τις δισκογραφικές σας δουλειές καθότι γνωρίζουμε ότι 14 ετών ε, κάνατε μια χωράφηση για την Κολούμπια για πρώτη φορά ε, και έχετε κάνει πολλές και διαφορετικές η μία από την άλλη δισκογραφικές δουλειές. Θα θέλαμε να μας πείτε Όσο λίγα πράγματα για αυτά. για το πρώτο ε, που ήμουν 14 χρονών Ήμουνα πάρα πολύ φοβισμένος γιατί δεν ήξερα, δεν είχα μπει ποτέ μου σε στούντιο. İlk kaydım için bahsedecek olursak e, oldukça heyecanlı bir kayıt oldu. Çünkü ilk defa stüdyoya giriyordum. Ναι, έπειτα δούλεψα πάρα πολύ από πολύ μικρό από 11 χρονών. Ε, δούλεψα στα πανηγύρια. Τα ξέρει τα πανηγύρια. Ναι, ναι, για αρκετά χρόνια. Που ήταν και πανεπιστήμιο, ας πούμε. Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο. Δεν πήγα πάρα πολύ σχολείο, γιατί λόγω επειδή πήγαινα στη δουλειά αυτή, ναι. δεν μου άφηνε ο πατέρα μου, αλλά του φεύγα κρυφά. <laughs> και πήγαινα για να παίξει γιατί μου άρεσε το κλαρίνο πάρα πολύ. Ε, μη 11 yaşından beri πανελλαρδα çaldığım için bu benim için müthiş bir tecrübe. Bana müzisyen olarak çok şey o yaşlardan itibaren. Okula da bu sebepten gitmedim çünkü devamlı klarnetimle e, bir yerlerde çalıyordum. Έπειτα δούλεψα σε λαϊκά μαγαζιά, μπουζουξίδικα, δηλαδή παραδοσιακά έπαιζα στα πανηγύρια. Έπειτα πήγα σε λαϊκά μαγαζιά με, με όλα τα ονόματα και η μεγάλη όθηση που ήταν για μένα τότε ήταν ο Διονύσης Σαββόλης που έπαιξε σε ένα δίσκο τα τραπεζάκια έξω. Τα τραπεζάκια έξω, ναι. Και έξω και με τα Πλούσαμε την Ελένη τη την Αλεξίου, τον Καλάρα, το Στέλιο τον Καζίδη και διάφορου και έτσι έγινε, πήγα σε ένα άλλο κλίμα. Ναι. Ε, Όμω δεν αφήνω την παράδοση μέχρι και τώρα. Μετά ήρθε η συνεργασία με ναι, ναι, το Σταμάτη Πανουδάκη. Ναι, θα πω λίγο. Geleneksel motifler üzerine farklı mekanlarda çaldıktan sonra yavaş yavaş daha üzgün müzik yapan insanlarla da tanıştım. Ve bunların bazıları Alexiu, Dalaras, Stamati Pano'daki gibi isimlere de e, tanıştıktan sonra artık yeni bir tarz oluşturmaya başladım. Evet, e, röportajımızın ilk bölümünü e, dinledik. E, şimdi Orama albümünden e, Vangelis Papathanassiou ile yaptığı bildiğimiz Vangelis tabi bu. E, film müzikleriyle tanıdığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz e, Vangelis şarkılarından oluşturduğu albümünden bir parçamız var Orama. Dediğim gibi albümün ismi Ulanfan yani Çocuk adlı e, e, filmin müziğinden. E, yapı olarak aslında modern bir Çamiko diyebiliriz. Yunan geleneksel müziğinde Çamiko önemli bir stil. Orta Yunanistan'da Mesalangi ve çevresinde Pelopones çevresinde. E, Tabi modern bir sound söz konusu fakat e, ritmik yapı itibariyle ee, çağdaş bir e, çamiko diyebiliriz bu parçaya. Lemfan ve Vangelis şarkıları çaldığı Orama albümünden tekrar Vasilis Selayas. Evet Tunun benim yanında bugün Yunanistanlı roman müzisyen Vasili Salyas'tan bahsediyorum ve sizlerle e, onunla cumartesi günü yaptığım röportajı paylaşmaya devam edeceğim. Geleneksel motifler üzerine farklı mekanlarda çaldıktan sonra yavaş yavaş daha üzgün müzik yapan insanlarla da tanıştım. Ve bunların bazıları Alexiu Dalaras, Stamatis gibi isimlere de e, tanıştıktan sonra artık yeni bir tarz oluşturmaya başladım. Μετά ήρθα αμέσω μετά από το Σταμάτη, ήρθε η συνεργασία μου με τον Βαγγέλη Παπαδανασίου, που εκτιμώ αφάνταστα. Ε, είναι πάρα πολύ kalός. Spanodakis'ten sonra e, Βαγγέλη Παπαθανασίου ile tanıştım ve onunla çalışmaya başladım. Μετά επίση ήρθε η συνεργασία μου άλλο ο Γκόλυθο και πολύ μεγάλο, ο πολύ αγαπημένο σε όλο τον κόσμο ε, Μίκη Σοδωράκη, που είχα κάνει το CD Λιτανία Akabinde Mikis Theodorakis ile Litani çalışmasını yaptık. Ee, aynı zamanda ona da çok şey borçluyum, onu da çok seviyorum. Επίσης και έρχεται η δουλειά, η πρώτη τελευταία ημερία, που είναι διάφορες συνθέτες και δικές μου συνθέσεις, ο Σταμάτης Προγονάκης, ο Γιάννης Ογιάννου, και ο Νικολούλης, Καρατζής και διάφοροι. Και επίσης ε, αυτό είναι το τελευταίο μου δηλαδή. ναι. CD Son çalışmam da Isimeria İsmail ya. e, adı altında e, ve benim bestelerimin e, yanında farklı müzisyenlerin, farklı bestecilerin bestelerini de içeren bir albüm olarak piyasada satılmakta. Peki e, hala panayırda, panayırlarda veya düğünlerde çalmaya devam ediyor mu? Onu çok merak ettim. Παίζεται ακόμα σε πανηγύρια, σε γάμους. Ε, πολύ σπάνια, δε, σε- επειδή έχω αυτές τις δουλειές τώρα και αυτά τα έχω παρατήσει χρόνια. Artık daha ender çalıyorum bu tip mekanlarda çünkü bu çalışmalarıma vakit ayıramıyorum. Δεν το υποτιμώ, μου αρέσει αντιθέτως. Απλά έχω μπλέξει με τις συναυλίες, αυτό είναι όλο. Çok sevdiğim halde konserler olduğu için e, vakit bulamıyorum gitmeye. Haliyle daha ender çalıyorum bu tip mekanlarda artık. Şimdi yaptığı yani çok eski zamanlardan beri ben yaptığı çalışmaları izlemeye çalışıyorum. Daha popüler ve e, belki piyasaya yönelik yani bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Piyasaya yönelik çalışmalar yaptı. İşte çift telliler çaldı, oyun havaları çaldı. Biraz daha ticari müzik yapan müzisyenlerle çalıştı ve şimdi çok daha ince, çok daha titiz bir müzik yapıyor. Yani bu ikisi bu ikisini nasıl bağdaştırabiliyor kafasında? Çok uç çünkü. Ήθελα να ρωτήσω το εξή ότι ε, ενώ παίζατε στη πιάτσα έτσι όπως λέμε Ναι, ναι, ναι. σε λαϊκά μαγαζιά αυτό που είπατε σε, πιο, σε ένα πιο εμπορικό χώρο, ναι, ναι. ξαφνικά μεταπηδήσετε σε ένα χώρο που ε, τουλάχιστον έχει την ετικέτα ποιοτική μουσικής, πιο ε, κάποιες έντεχνης, πιο ανεβασμένη στα εισαγωγικά ναι, ναι μουσικής. Ναι, Πώς μπορέσατε και συνδυάσετε αυτούς τους δύο κόσμους και περάσατε από το ένα στο άλλο. Μ' αρέσουν και τα δύο. <laughs> Μ' αρέσουν και τα δύο. Απλά προσπαθούσα πάρα πολύ να γίνει αυτό και χωρίς να γίνει από μένα προσπάθεια, έγινε από μόνο του. Bir kere iki tür müziği de çok seviyorum. Hı hı. Ve çok uğraşmadan diyor e, olayların gelişmesi beni bu tür müziklere itti ve devamında bu tür müzikle de uğraştım. Peki biraz önemli bir, benim açımdan önemli bir soru soracağım. Buna cevap vermek istemiyorsa bunu kullanmayız röportajda. Şimdi hayatında gerek insan olarak gerek müzisyen olarak roman olmak nasıl bir etki yarattı Yunanistan'da? Yani kötü muamele gördü mü veya zorluk çektiği günler oldu mu hayatını kazanma açısından? Yani benim aklıma gelen iki ayrıntıyı sordum ama yani genel olarak roman olmak olumlu ve olumsuz ne getirdi kendisine? Yani Θέλω να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση, μπορείτε να απαντήσετε Βεβαίως. ε, είτε και να μην απαντήσετε. Ναι, ναι. τι ρόλο έπαιξε η καταγωγή σα, η ενδότερη καταγωγή σα, η ρόμικη, δεν ξέρω αν τη λέω και ναι, καλά, ναι, ναι, ναι, πολύ καλά, στη μουσική, στη ζωή σα αν είχατε προβλήματα ε, παλαιότερα, τι ρόλο έπαιξε γενικά αυτή η καταγωγή σε εσά. Προβλήματα ε, προσωπικά ε, δεν είχα πάρα πολλά, <laughs> ελάχιστα, όμως ακούω από άλλους συναδέλφους που είχαν ρόμιδες. Σε μένα δεν ξέρω, επειδή με αγαπήσαν έτσι πάρα πολύ, δεν ήμουν Καλός συμπαθής, χαρακτήρας. καλός χαρακτήρας και δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που με εκμεταλλεύονται πάρα πολύ <laughs> Και Πες το. σήμερα, και σήμερα. και σήμερα evet. hiçbir problem, Hadi özel bir Galatasaray problem mı yaşamadım diyor Rom olarak, roman olarak. Tam tersine belki iyi huylu olmamdan herkes tarafından sevildim. Çok problemli e, anlarım olmadı bu anlamda. Fakat bazıları tarafından kullanıldım. Ve hala kullanılmaktayım. ne demek yani kullanmak? Τι εννοείται ακριβώς με αυτή την... τι με- ότι χρησιμοποιηθήκατε ότι... Ε, σε διάφορα θέματα. Σε διάφορα θέματα δεν μπορώ να πω τώρα αυτά. δεν θέλω να τα πω. Şu anda değinmek istemiyorum diyor fakat bazı konularda hakkımı yediler diyelim bir anlamda. Anladım. Sorry. Peki Türkiye'ye ilk kez gelmiş olmak nasıl bir duygu? Τι αισθάνεστε πρώτη φορά στην Τουρκία, για πρώτη. Μεγάλη μου τιμή και χαρά μεγάλη. Το λέω με όλη την ψυχή. Büyük bir sevinç ve büyük bir e, mutluluk Türkiye'de bulunmak. Yani Tüm şunu söyleyeyim kalbimle. ki burada çok fazla, umduğumdan çok fazla seveni var. Ε, πρέπει να σας πω ότι στην Τουρκία ε, έχετε πολλούς θαυμαστές και πολύ περισσότερους από αυτούς που φαντάζεστε ίσως. Το Bu ξέρω και τους yalnızca ευχαριστώ όλους. Orama veya e, Theodorakis'te yaptığı albümle bağlantılı değil. Çok daha önceden ben özellikle roman müzisyenlerden Βασιλάκι, Βασιλάκι, τι έπρεπε <laughs> Και αυτό ε, δεν έχει να κάνει μόνο με την ε, συνεργασία σας και με τους δίσκους ε, Όραμα Λίτανη, αλλά περισσότερο από τους ε, οι οποίοι ε, ναι. ανέκαθεν λέγανε Βασιλάκι, Βασιλάκι. Το έχω ακούσει πάρα πολύ παλιά, ναι. που έχει έρθει και ο Νταλάς και Αλεξίου και ερχόσατε και μου λέγανε ότι με φωνάζουν Βασιλάκι και τέτοια. Ναι, μόνο τσοκ, δεν του <laughs> de duymuştum. E, Alexiu, Dalaras gibi sanatçılar da buraya gelip benim tanıdıklarını söyledikleri zaman gelip bana e, bunu iletiyorlardı. <laughs> Χαρά μου πάρα Εκεί. πολύ και tιμή μου που με αγαπάνε και τους αγαπάω και εγώ. Ε, είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Benim için gurur verici bir şey diyor burada benim sevilmem ve aynı şekilde ben de herkesi e, sevgiyle kucaklıyorum. Son bir soru. Katten Benim istiyorum. O kadar duyguyla üflüyor ki klarnetini. özellikle yaptığı son albümlerden bahsediyorum. Yani ilk albümleri daha çok oynaması olan albümleri bir neşeyi bir coşkuyu içeriyor. Fakat bu son albümlerinde çok yoğun bir duygu derinliği hissediyorum. Bunu mesela her gün konser yapabilse şöyle özetleyeyim. Dinlenebiliyor mu yani e, nasıl bu kadar duyguyu, duygu yoğunluğunu hiçbir enerji kaybetmeden, hiçbir olumsuz ayrıntı olmadan nasıl sürdürebiliyor? Yani bu yalnızca klarnetten ses çıkarmak değil. Yani bir duygu. Eğer ruhu yorgunsa duyguyu üretemez. Nasıl dinleniyor? Στους, στις πρώτες δουλειές σας παίζατε πιο παραδοσιακά κομμάτια, τα οποία είναι εύθυμα, είναι ζωντανά, είναι ρυθμικά. Mm. Από εκεί έχουμε ένα πέρασμα σε πιο αισθηματικά κομμάτια. Ενώ ε, σε ένα ρεπερτόριο που με το κλαρίνο σας πήρε μια άλλη διάσταση, θα έλεγα, η ερώτηση είναι ω εξή: Πώ καταφέρνετε και συμπυκνώνετε τόσο αίσθημα, το οποίο είναι και περίσευμα ίσω δικό σα, <laughs> μέσα από το κλαρίνο, σε κάθε συναυλία είναι μια μεγάλη απορία. Η απορία είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση, αλλά θα σα εξηγήσω. Είπα και προηγουμένω στην αρχή ότι αυτό το όργανο είναι ολόκληρη η ζωή μου. Το βάζω πάνω και από γυναίκα και από τα πάντα. Και πάνω και από μένα. Γι' αυτό ε, εκφράζω, αν θες και τον πόνο μου. Και τη χαρά μου μας. Çok zor bir soru. Ee, Şöyle cevap vermeye çalışacağım. Daha önce söylediğim gibi klarnet benim hayatım. Yani her şeyden önce ilk olarak klarnet geliyor yani. Kadından, evden her şeyden önce <laughs> klarnet geliyor. Haliyle klarnetle ben e, kendi acımı, kendi neşemi çalıp söylemeye çalışıyorum. Όταν με μάθανε ο πατέρας μου και μου έδωσε πέντε μαθήματα, μου έλεγε γιατί έπαιζε πάρα πολύ πιο καλά από μένα ο πατέρα μου. Ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Αυτό το πιστεύω, δηλαδή όχι μόνο εγώ και πολλοί στην Ελλάδα που το ξέρουμε. Μου έλεγε, παιδί μου, παίξε, θέλω να παίζει και να κλαίει ο κόσμο που θα σε ακούει. Και έγινε από το Θεό, δεν ξέρω πώ έγινε αυτό. Babamdan aldığım ilk derslerde babamın e, bana ilk söylediği e, ki babam e, benden çok daha iyi çalıyordu. Bunu sadece ben değil, babam bilenler söylüyor. Buna ben de inanıyorum. Öyle çalmamı istiyordu ki onun verdiği tavsiye çalarken herkesin beni dinlerken ağlayıp bunu hissetmelerini, bunu hissettirmem gerektiğini söylüyordu. Hı hı. Tekrar tekrar zaman ayırdığı ve sohbetini bizden paylaştığı için teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar biraz e, belki söz ağırlık bir program oldu bugün. Müziğimize daha az yer verebildik ama Vasily Selas'ın sesini sizlerle paylaşmak da ee, benim için e, son derece önemli bir ayrıntıydı. Evet e, az önce bahsi geçen Mikis Theodorakis'te yaptığı Litany albümünden e, ünlü bir Theodorakis klasiği şimdi. Tuna'nın bir yanında Vasilis Selyas'ın şarkılarını icra etti. Yorumladığı şarkıları paylaşmaya devam ediyorum sizle. Parçaları bugünlük hiç yapmadığım bir şey ama bugünlük e, kısa kısa dinleteceğim sizlere farklı renkleri duyabilirsiniz diye. Şimdi son albümünden e, Litany ile beraber Türkiye'de yayınlanan İsimeria albümünden bir e, zeybek dinleteceğim sizlere. Yine e, kısa bir bölüm. Pisimeria albümünden Dionysis Savopoulos son derece önemli bir e, Yunan bestecinin yazdığı Zeybek e, icra etti. Zeybek çaldı. E, Vasilis Salias. Şimdi onun e, eski zamanlarından 1980'lerin sonundan e, yaptığı canlı bir kayıt dinleteceğim sizlere. Bir e, çifte telli bir oyun havası. Çok duygulu bir e, taksim, bir açış yapıyor e, klavyeyle müzisyenler e, kendi topluluğu ve arkasından Selyas'ın e, duygu dolu icrasını e, dinliyoruz. Son kez Vasili Selyas ve bir e, oyun havası bir çifte telli. Müzik Ben sizin dostlar bu programda Tuna'nın bir yanında çeşitli yönleriyle e, Vasilis Salayas'tan Yunanlı, Yunanistanlı roman müzisyen Vasilis Salayas'tan bahsettim ve onun röportajını e, cumartesi gün yaptığım röportajını dinlettim sizlerle sizlere. E, doğrusu son ve genel bir toparlama yapmak gerekirse tabii ki e, Vasilis Salayas'ın son derece yoğun, son derece içli bir duygu dünyası derin bir duygu, duygu dünyası var. Ee, e, bu eninde sonunda e, hoş şeyler yaratıyor. Yani kötü etiketlerle, kötü orkestrasyonlarla e, veya ticari e, yaklaşımlarla da olsa e, Saleyas'ın klarnetinde insanı çeken bir şey var. E, o yüzden bu son parçayı dinlettim sizlere zaten ve genel olarak e, müzikal altyapıda e, çok büyük oranda e, klavyeyi, bilgisayar müziğini e, tercih ediyorlar. Biraz genel olarak e, müziğe yaklaşımda Türkiye'deki roman müzisyenlerle çok büyük bir paralellik görüyorum. E, genel yaklaşım havası açısından. E, türlü eksiklerine, türlü e, belki bize oldukça ters gelen küçük ayrıntılarına rağmen yani daha doğrusu büyük ayrıntılarına rağmen Salias'ın dediğim gibi klarnetini paylaşmak benim için önemliydi. O duyguyu babasının sözünü dinleyen çocuğun e, üflemelerini yani işte klarnetini çalarken mutlaka ve mutlaka karşındaki insan duygulanmalı, ağlamalı e, diyen babasının sözünü dinleyen e, büyük üfleyici, büyük klarnet ustası Vasilis Selias'ın sesini paylaştım sizlerle. Evet e, bu programda katkısı olan, röportajda katkısı olan sevgili Stelio Berber çevirmen arkadaşımız, çevirimizi yapan arkadaşımız, e, kaydımızı yapan sevgili Çiğdem Açık Dergi'den ve yine bugün programda m, teknik masada çalışan sevgili Barış'a teşekkürler ediyorum. E, telefon numarasını tekrar hatırlatıyorum her programın sonunda yaptığım gibi 296 2389'dan 92'ye 296 23 89, 90, 91, 92. Evet e, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler saygılar. E, hepinize keyifli bir hafta diliyorum. Cinco date vai, pues, hasta el